Falënderimi i takon Allahut tebareke ve teala. Përshëndetja e Allahut xhelle ve ala dhe mëshira e tij qoftë mbi ma të mirin e pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata që e pasojnë me të mirë deri n'ditën e gjykimit. Vazhdojna me lejen e Allahut xhelle ve ala në komentimin e librit të Hoxhës Kitabut Tauhid. ku kemi mbetë tek kaptina e fundit prej kaptinave bazë, kaptina e gjashtë, të cilën e ka titulluar hoxha Spjegimi i Shehadetit La ilahe illallah. Çka do me thonë La ilahe illallah, të cilën e thojna na dhe të cilën para kësaj kaptine sjelli kaptina për vlerën e saj, për shpërblimin të cilën e merr ai i cili e realizon ata, friga nga ai i cili e njollos me diçka fjalën La ilahe illallah dhe në fund e ka lon Mirpo nuk mjafton me dit shpërblimin nëse ti nuk ja din kuptimin ngase hyrja në xhenet është e lidhur me realizimin e kuptimit të këtij shehadeti. Andaj janë pajtu gjithë dijetarët se dija ma e lartë është me e ditë se çka do me thonë la ilaha illa allah pastaj me punue me këta. Pra dine se dija ma e lartë çka ekziston n'fytyrë t'tokës Edhe në qiell te Allahu xhelle ve ala. Edhe te Allahu xhelle ve ala është se çka do me thonë la ilahe illa Allah. Kjo është ma e larta. Edhe kjo është me pajtimin e gjithë sahabëve dhe gjithë pejgamberëve e zbrit nga Allahu xhelle ve ala. Andaj kur thojna la ilahe illa Allah Apo kur thojna ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam kush thotë la ilahe illallah hin n'xhennet Kjo është e vërtetë Disa dijetarë kanë thonë kur kanë dash me fut punën Kur kanë dash me fut veprën Si pjesë të la ilahe illa Allah Kanë thonë ki hadith është thonë në fillim të shpalljes Para se me u bo obligim veprat Mirëpo shejkhul islam ibn Tejmije Ka thonë Ma e vërteta është se nuk është i pezullum e ki, ki hadith. Nuk është i pezullum, pse? Ka thonë, ai çka e kupton la ilahe illa Allah, e kupton se vepra është mrenda, mrenda kësajna. Mirëpo me rëndësi është me kuptu, çka do me thonë. Kur e kam për qëllim çka do me thonë, fjalë për fjalë, la ilahe illa Allah. Pse a zgjedh kjo fjalë dhe çka do me thonë kjo fjalë dhe kjo fjalë është ma e madhe. Para se me hi në kaptinë se çka ka thonë hoxha dhe çka është argumentu hoxha se çka do me thonë fjala la ilaha illa allah, para kësaj do të ndalmi shkurt Edhe ti sa dush ta thush me gjuhën tane Ti nuk të vlen ajo Tek Allahu xhelle ve ala Ngase Allahu xhelle ka than Fa'lem Ennehu La ilaha illallah Dije njeri Dije Çka do me than La ilaha illallah Festagfir li dhenbik Pastaj kërko falje për gjynahin tan Dhe puno vepra të mira Andaj Do ta shofmi se Edhe në aspektin gjuhësor të fjalës ilah, edhe në aspektin të sheriatit, të cilën ka dasht Allahu xhelle ve ala, nuk ka kundërthënie aspak. Dhe kur ta kuptoni çka asht ilah, kini me kuptue qartësisht dhe shumë dukshëm gabimin e atyre të cilët kanë thanë se fjala la ilaha illallah do me thanë s'ka krijues i cili ka mundësi me kriju pos Allahut gabimin e atyre të cilët e kanë thonë këta. Kanë thonë dijetarët e gjuhës. Fjala ilah, kuptimi i parë. Kuptimi i parë në aspektin gjuhësor është i marrë prej fjalës elihe je'lehu që domethonë abede ja'budu. Adhuron dikan. E adhuron dikan. Pra, në aspektin e parë të gjuhës la ilaha, domethonë la ma'bude illa Allah. Nuk ka të adhuruar pos Allahu xhelle ve ala. Kjo është kuptimi i parë. Dhe këto kuptime duni me i mbajt mend. Në qoftë se jo, pik për pike kuptimin e këtyre. E para është me adhurue dikan. Pra Allahu xhelle ve ala ka synue këta. La ma'bude illa Allah. Dhe kjo është edhe i sheriatit. Qeky kuptim është edhe i sheriatit. La ma'bude illa, illa Allah. Kuptimi i dytë, i fjalës ilah është i marrë prej Dhe ky kuptim nuk vjen ndesh me fjalën abede ja'budu. Adhuron dhe adhurohet. Pse? Ngase Allahu xhelle ve ala ka emra dhe cilësi dhe madhëria e tij është aq e madhe sa që mendjet e njerëzve mahniten me Allahun xhelle ve ala. Shikoni krijesat e Allahut xhelle ve ala dhe keni m'u mahnit. Pra ky kuptimi i dytë nuk vjen ndesh me kuptimin i adhuruar, ngase mendjet dhe sytë dhe gjithçka mahnitet me fuqien e Allahut tebareke ve teala. Kuptimi i tretë, është i marrë prej elihe që një prej kuptimit të arabëve është lexhe'e, m'u strehu te dikush. Arabët kur është strehu dikush te dikush tjetër, i kanë thonë Elihe i lejhi. është strehu tek ai. Edhe ki kuptim nuk del nga kuptimi ma'bud. Ngase kur strehohen njerëzit te adhurumi i tyre. Kur kërkën mbrojtjen te adhurumi i tyre. Andaj Allahu xhelle wa ala është ilah pra tek ai i cili strehohen njerëzit. strehohen njerëzit dhe kërkojnë mbrojtje. Kuptimi i katërt i fjalës ilah është i marrë prej fjalës laha jelihu, që domethanë i fshehur, i mbuluar me me perde. Dhe kjo është gjithashtu në përputhje me ata ma'bud, i adhuruar. Pse? Allahu xhallahu ala ka thënë la tudrikuhul absar. S'kanë mundësi shikimet me e kap Allahun xhallahu ala. A mujna me sy me e kap Allahun xhallahu ala? Musës alejhi selam kur ka dash me pa Allahun xhelle wa ala ka thonë Len terani S'ki mundësi me më pa në dunja Pos në ahiret Të cilën ka thonë Ibn Tejmija Allahu xhelle wa ala krijon fuqi Të re tek sytë e njerëzve Dhe ju jep një fuqi shumë më të madhe Për me pa Allahun xhelle wa ala Se përndryshe s'kanë mundësi me pa Allahun xhelle wa ala Pra, kuptimi i katërt është i fshehur, ka perde. Nuk mundet me pa Allahun xhalla wa ala askush pos nëse Allahu don me e pa ata dikush. Kuptimi i pestë është prej fjalës Elehtu ila fulanin sekentu ilejhi. Pra, elehtu, domethënë jam qetësu te dikush. Kur qetësohet dikush te dikush, e ka marrë qata për ilah. Edhe kjo nuk vjen ndesh me kuptimin e parë. Se Allahu xhalla wa'ala ka thënë ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk është që me përmendjen e Allahut xhalla wa'ala, çka? Qetësohen zemrat. A i adhuruar është ai i cili ti kur ta adhurojsh ata qetësohet zemra dhe rahatohesh. Dhe lumëturia ma e madhe është kur njeriu adhuron Allahun xhelle wa ala. Fe men a'rade an dhikri fe inne lehu ma'isheten danke. Ai i cili ja kthen shpinën librës teme, Allahu xhelle wa ala ka thonë kam me ja ngushtu jetën. Kam me ja ngushtu jetën. Andaj, dijetarët kanë thanë, Allahu i ka dy kadere, sa për dobi. Kanë përmend dijetarët se Allahu i ka dy caktime. Caktimin sheriatik dhe caktimin universal. Që është kun fejekun, bahu dhe bahet. Kanë thanë dijetarët, nëse robi i ik caktimit sheriatik, të cilën është lan i lirë. Adhuroj Allahin thotë se adhuroj, tamam. Fa men sha'a falyu'min fa men sha'a falyakfur. Kush do të besojë dhe kush do të mohojë. Allahu xhallahu ala e ka lan urdhrin sheriatik të lirë. Si dush, ndëgjo si dush mos ndëgjo. Mirë po këtë urdhrin universal, çka kemi bo këtina? Ti je i lirë mos me ndëgju Allahun, po nuk ki mundësi me i ik kaderit Allahut. Andaj kanë thënë dijetarët, ai i cili nuk e zbaton urdhrin sheriatik, Allahu e godet me këtë tjetrin. Me këtë tjetrin. Andaj njerëzit mashtrohen. Thotë jam i lirë, çka du baj? Po prej atij tjetrit kader s'je i lirë. Andaj, njeriu është i lirë mos me adhuru Allahun xhalla uala, mirë po Allahu ia ngushton jetën. Edhe kjo është prej atyre urtësive të mdhaja, çka njerëzit nuk i kuptojnë. Ibn Qayyim e ka përmend ka thonë, kjo prej urtësive të mdhaja çka njerëzit nuk i kuptojnë. Allahu e ka lënë sheriatin të lirë po univers, në univers nuk mundesh me iu përzi caktimit të Allahut. Ta ngushton Allahu gjoksin. Ta ngushton jetën e kështu me radhë. Pra Ilah është ai i cili qetësohen zemrat tek ai. Kuptimi i gjashtë i fjalës Ilah është idha ltexhe ilejh. Kur drejtohet te dikush, kur ka zor dhe kur ka vështirësi. Edhe Allahu xhalla uala është ai i cili kur njerëzit kanë vështirësi drejtohen tek Allahu xhalla uala. Kur kanë njerëzit vështirësi drejtohen te Allahu xhalla uala dhe e lusin dhe prej kuptimeve es-Samed Allahu Samed shumica e komentatorëve të Kur'anit dhe Ibn Abbasi ka thënë es-Samed është ai i cili të gjithë drejtohen tek ai kur kanë zor. kjo samed kul huallahu ehad Allahu es-samed një prej kuptimeve të fjalës ilah që njerëzit drejtohen tek Allahu xhalla uala kur kanë zor dhe kuptimi i shtatë është diçka e ngritur ilah el-irtifa arabët çdo send të ngritur i kanë thënë lahe lahe është ngrit shumë Dhe kjo nuk vjen kuptimi ndesh me kuptimin e parë, i adhuruar se i adhuruari i merituar me të drejtë absolute është vetëm Allahu xhallahu ala, ngase është Allahu ai ma i larti. Ma i larti, andaj këto shtatë kuptime janë të cilat i kanë përmend dijetarët e gjuhës nëpër fjalorat e tyre se çka kanë dash me thanë arabët me fjalën ilah. Dhe asnjë kuptim prej kuptimeve që i përmendëm nuk vjen ndesh me fjalën i adhuruar. Gjitha kuptimet janë brenda fjalës i adhuruar, ndërsa sheriati ka ardh me fjalën i adhuruar, ashtu siç do ta argumentojna me ajetet dhe fjalët e Allahu xhalla uala. Dhe kjo çka e përmendëm është shumë me rëndësi. Ndoshta juve ju duket e çuditshme Çka, çka kena na me fjalort e arabve Për fjallën ila Po duni me ditë se Allahu xhelle ue ala na ka fol me gjuhën arabe Dhe pa e kuptu gjuhën arabe Kurrë nuk kuptohet feja e Allahut xhelle ue ala Ibn Tejmije ka thonë Ai i cili nuk e studion gjuhën arabe Fejen mundet me kuptu vetëm sipërfaqësisht Dhe ka thanë Shatibiu, asnjëherë nuk mundet dikush mu ba muxhtehid pa gjuhën arabe. Ma së shumti ka thanë mund mu kanë mukallid. Pse? Duhet patjetër mi kuptue këto kuptime. Dhe nuk është kusht se çdokush mundet me i mësue disa kuptime të fjalës dhe të gjuhës arabe. Ibn Kajimi ka fol, a ka mundësi ai i cili nuk është muxhtehid në të gjitha kaptinat A mundet mu bo muxhtehid me një kaptin? Mundet mu bo. E merr vetëm një kaptin edhe e studion mirë. E merr edhe i lexon se çka dojka me thon ilah te arabt. Dhe e kupton se asnjë fjalë s'koka krijues. Asnjë fjalë ilah nuk do me thon krijues, asnjëherë. Po do me thon i adhuruar. Andaj këto kuptime duhet m'i mësu mirë. Që ta kuptojna çka do me thon la ilaha illallah, pastaj ta kuptojna pse arabt kanë refuzue. Ngase Ebu Xhehli e ka dërgue njonin prej mexhlisit dhe i ka thonë shkoni për së fundi herë thuni Muhammedit sallallahu aleyhi sallam le ta lojna luftën dhe se u bo e ashpër lufta ndërmjet neve dhe ka shkue Rabia, Utbe ibn, ibn Rabia i ka thonë a japna fund kësaj luftës Ka thonë japna fund me një kusht. Ka thonë cili është ai kusht? Ka thonë veç një fjalë thune ju. Ebu Xhehli ka këcy e ka thonë dhejt t'i japna. Jo një dhejt, veç përfundoje mo këtë luft. Se s'po mujna me durue. Dhejt. Ka thonë thuni la ilaha illallah. Ka thonë jo. Dhejt, se ata e kanë kuptu se nuk është punë fjale, veç me thonë, po me kuptue, andaj ka thonë, e xhealel alihete ilahen wahide, a i ka bo krejt të adhurun, një të adhurun, inne hadha le shejun uxhab, kjo është send i, i çuditshëm. Andaj arabt e kanë kuptu fjalën ilah, andaj edhe kanë refuzue me i thonë pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, la ilahe illallah, dhe nuk e kanë thonë, Allahu xhalla wala ka dashtë me jau hekë at ndrishkën që i ka janë paralizu mendjet e mushrikëve me ata se ata e kanë besu Allahun dhe gjithashtu mushrikët e sodit arsyetohen me këta që na pe besojna Allahun xhalla wala se është ai i cili na ka kriju dhe na furnizon. Edhe herë pas here i kryjmi disa ceremoni dhe me këta mjaftomi dhe na alhamdulillah Allahu na ka premtu se ka me na fut në xhennet. Allahu këtë këtë keqkuptim, ndoshta me qëllim, ndoshta pa qëllim, Allahu e ka mohue. Ngase mushrikët janë arsyetu kështu. Allahu ka thanë, ulaike ledhine jed'une. Ata mushrikët, qata çka p'i lutin, qata çka p'i lutin, jebtegune ila rabbihimul vesile. Ata vetë e adhurojnë Allahun xhelle ue ala. dhe munohen mu afru te Allahu xhelle ue ala Ejjuhum akrab Ata vetë munohen kush është ma s'afërti te Allahu xhelle ue ala Ue jerxhune rahmetehu Dhe shpresojnë mëshirën e Allahut xhelle ue ala Ue jehafune adhabeh Dhe i tuten dënimit të Allahut xhelle ue ala Kanë thonë disa prej komentatorve Siç është Ibni Mesudi Nja prej sahabive të mdhoj Ka thonë Kanë qenë disa njerëz I kanë adhuru xhinët Pastaj këta xhinët kur ka ardh thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pranu islamin. Këta njerëz kanë vazhdu ala me i adhuru këta xhinët. Allahu xhelle ue ala ka zbrit këtë ajet. Ka thënë ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila. Ata xhinët, të cilët po adhurohen nga ana njerëzve mushrikëve, ata xhin vet i tuten Allahut. E qysh po adhuroni ju dik, qysh po adhuroni dikant çka i tutet me dikujt tjetër? A e kuptoni ku është qëllimi i ajetit? Ata i kanë adhuru xhint. Allahu po ju thot: O ju njerëz, vnone gishtin në mendje. Xhinët m'adhurojnë mua, ju pe adhuroni xhinët. Ai i cili meriton m'u adhuru është ai i cili nuk nuk i frigohet kurkujna. Është fuqie absolute. është i cili është i pasur. Ja ejjuhen nasu entumul fukara ila Allah. O ju njerëz Allah ka thënë, ju jeni të varfër për Allahun. Uallahu huel gani. Allahu s'ka nevoj për kërkan. Ju e adhurut Allahun a s'e adhurut. Allahu huel gani. është i adhuruar. El hamid. është i falenderuar pa e falenderu askush. Ky është Allahu xhelle ue ala. Andaj Allahu jau hek ket ndryshkun e mushrikve e sa ndryshku i madh është edhe sot. Të cilat njerëz janë të ndikun prej shtypjes të shejtanëve të cilat xahiljetin e kuptojnë vetëm me adhuru putin. Të cilat është e denjë me u majtë një ligjëratë, çka kuptohet xhahiljet në sheriatin e Allahut xhelle ue ala. A është xhahiljet vetëm ajo puti dhe ajo e gdhendura prej anës mushrikve, apo është xhahiljet diçka tjetër? Xhahiliet është çdo send çka Allahu xhelle ue ala e refuzon. Allahu xhelle ue ala çdo send çka e refuzon është xhahiliet. Qoftë i modernizum dhe i përparum. Ajo është xhahiliet. Andaj ka thënë Ibn Mesudi, xhinët i tuten Allahut kurse njerëzit i tuten xhinëve. Kjo është prej budallallëkëve të mushrikëve. Ka thënë Ibn Abbasi në komentin e këtij ajetit, ka thanë është për qëllim Isa, Merjemi dhe Uzejri. Isën alejhis selam dhe Merjemin e adhurojnë krishterët, ndërsa Uzejrin e adhurojnë jehudët. Allahu xhelle ue ala ju thotë, si keni mundësi me adhuru Isën kur Isa alejhis selam i friget Allahut xhelle ue ala? Allah Isa i friget Allahut xhelle ue ala. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabe. Allahu ka thon Isa tutet prej Allahut dhe shpreson mos me dënue. E si ka mundësi njëni me adhuru dikan çka është në këtë pozitë? Andaj, jau ka bo me di Allahu xhelle ue ala se ju largonu prej adhurimit të atyre të cilat ata janë vetë që adhurojnë dikan Tjetër, asht ai Allahu xhelle xhelle ue ala. Thotë Ibn Tejmija Allahu e mëshiroftë, komentet e dijetarëve në këtë ajet janë të ndryshme, mirëpo të gjithat pajtohen me një lloj, se ai i cili e adhuron dikan tjetër pos Allahut xhelle ue ala, vetëm se e ka adhuru një rob të Allahut xhelle ue ala. Se çdo sen pos Allahut ësh rob. Ka thonë kjo është sikur shembulli i njonit i cili e pyet dikant tjetër, çka është buka? Ibn Tejmija thotë shtu, nëse dikush e pyet dikan tjetër, çka është buka dhe ky e merr një copë bukës, çfarëdo lloji qoftë dhe i thotë ja kjo. Thotë nuk do me thonë se kjo është e vetmja bukë çka ekziston. Po kjo është sa për shembull. Edhe këto komente të dijetarëve janë sa për ilustrim. A a qoftë Isa, a qoftë Uzejri, apo melaqet, apo shejtanët, apo kështu me radhë prej xhinëve dhe fotografive dhe sistemeve dhe ligjeve, çkado qofshin ato, ata janë të cilët i tuten Allahut xhelle ue ala dhe janë rob të Allahut xhelle ue ala dhe krijesat e Allahut s'meritojnë m'u adhurue. S'meritojnë m'u adhurue. Pastaj ka thonë hoxha, fjala e dytë e Allahut xhelle ue ala e cila e shpjegon fjalën la ilahe, il-lallah është fjala e Ibrahimit ku ka thonë, idh kale Ibrahimu li ebihi, kur Ibrahimi i ka thënë babait të tij, babait të tij, wa qaumihi dhe popullit të tij, inneni baraun, unë jam i distancuar mimma ta'budune, nga ajo çka ju e adhuroni. Allahu xhelle ue ala e ka pru fjalën e Ibrahimit argument për neve. Ibrahimi ju ka thon babës vet se ai ka ndreq ato ato putat dhe popullit të tij ka thon unë jam i distancuar nga ajo çka ju e adhuroni. Pse ju ka thon nga ajo çka e adhuroni dhe s'ju ka thon nga këto puta të cilat e adhuroni? Se Ibrahimi a.s. nuk i ka interesu çka adhuroni, me rëndësi është se s'e adhuroni Allahun Gjellewale. A e kuptoni? Ibrahimi e ka pa që janë tu i adhuru putat, gurët. Mirëpo s'ju ka thonë, unë jam i distancuar nga adhurimi i putave të juve. Jo, po ju ka thonë, mimma ta'budun, nga ajo çka ju adhuroni. Pra çkado që ju adhuroni pos Allahut xhelle ue ala dhe i nënshtroheni me dashuri dhe zbatim të urdrave, unë jam i distancuar prej asajna. Illa ledhi fatarani, pos atij i cili më ka krijue mua. Dhe këtu është një urtësi e madhe pse i ka thonë pos atij i cili më ka kriju mua dhe s'ka thonë pos Allahut xhelle ue ala. Ka mujt me thonë jam i distancuar nga adhuruesit e juve dhe të adhurumt e juve pos Allahut. Po s'ka thonë pos Allahut, ka thonë pos atij illa ledhi fatarani, më ka krijuar ai mua. Kjo është për disa urtësi. E para, për me ju tregue se une jam i distancum nga çdo i adhuruar, pos atij i cili më ka krijuar mue, sepse ai i cili meriton adhurimin është i cili më ka kriju mue. A e kuptoni Ibrahimi alejhi selam, çfarë mençurie ka pas? Ju ka thonë, une jam i distancum prej juve, vetëm prej atij që ka, m'ka kriju. Kjo është kuptimi i parë dhe urtësia e parë dhe qëllimi i Ibrahimit alayhis salam. Dhe e dyta e ka pas për qëllim me jau bo atyne me, me shenj që këto s'kan mundësi me kriju. Këto s'kan mundësi me kriju. Hajde le të krijojnë diçka. Allahu xhelle ka thënë: "Eruni ma dha khalaqa alladhina min duni." Ja Allahu ka thënë, kjo është krijimi i Allahut, qielli edhe toka dhe çka çka po shihni këtë janë të Allahut. Hajde kallzomni çka kanë krijuar ata. Kjo ju thuhet edhe atyre të cilat vendosin ligje. Aruni ma dhal khalaq alladhina min duni. Ha çka keni kriju ju? Lehtë asht me vendos ligj. Po hajt krijo diçka prej prej kurgjohiçit. Krijo diçka prej kurgjohiçit, s'ki mundsi. S'ki mundsi. Andaj Ibrahimi na ka mësuar se ai i cili meriton adhurimin është ai i cili na ka krijuar. Pastaj ka thënë Allahu xhelle ue ala Fe innehu se jehdin, Ibrahim a.s. ka thonë, Allahu është ai cili më udhëzon mua, wa ja'alaha kalimatan. Edhe Ibrahimi e ka lon fjalë baqiyatan fi aqibihi. E ka lon fjalë të trashëguar në pasardhësit e tyre. Kan thon dijetarët, es Suddi, Ibn Abbasi e kështu me radhë. Fjala që na ka lënë Ibrahimi është la ilaha illallah. Fjala të cilën e ka lon Ibrahimi është la ilaha illallah dhe hoxha e kuptoni pse e ka sjellë këtë ajet tash. Pra, Ibrahimi ju ka thonë, unë jam i distancuar nga ajo çka ju adhuroni pos atij, pos atij i cili më ka krijuar. Ndërsa dijetarët kanë thonë, ai i cili më ka kriju është Allahu xhelle ve ala dhe kelime të cilën Allah e ka përmend fjala të cilën e ka lanë te pasardhësit është La ilaha illallah. Pra, qysh e ka kuptu Ibrahimi fjalën La ilaha illallah? Ata të cilët kanë ba adhurim shumë Nuk është për qëllim Ata të cilët kanë ba adhurim shumë Janë mshelë vetëm për me adhuru Allahun xhelle ve ala Allahu thot njerëzit i kanë marr Erbeben Zota min dunillah Pos Allahut xhelle xhelle ve ala Kanë thonë dijetarët El ahbar janë ulemat E adhurojnë Allahun xhalla wala shumë, njerëzit mahniten me adhurimin e atij, pastaj shkojnë e adhurojnë ata. Kaq është e ult koka e njerëzve. Njeriu m'u mbështet në kokën e vet, bjen qysh ka thonë Allahu xhalla wala esfala safilin, surat tin. Esfala safilin në pozitën më të ulët çka ka mundësi me ekzistuar. Paramendo njeriu me mendje e adhuron të vdekurin. Ai është i vdekt, ka nevojë me ndihmu dikush, ky shkon e adhuron qata. Dhe miliona njerëz adhurojnë kështu, dhe me miliarda njerëz. Andaj Allahu xhallahu ala e ka përmend këtë ajet. Dhe më së miri e ka shpjeguar këtë ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadith të cilin e ka nxjerrë Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu kur e ka pranu had, Islamin Adi ibn Abi Hatim. Adi ibn Hatim ka qenë pop, prift, ka qenë prift dhe ka pranu Islamin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve e ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke recitu këtë ajet ittekhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni min dunillah Dhe ka reague, dhe ka reague normal, siç reagojnë shumica, se s'e ka ditë kuptimet, se ka qenë i ri në islam, dhe ka qenë i cili e ka njohë mirë krishterizmin, edhe i ka thonë, ja Rasul Allah, na nuk i kina adhuru ata, na nuk i kina adhuru ata, Allah po thot i kina adhuru, Domthon se ky vetë u kon prift. Ka thon s'na kanë adhuruar ja Resulallah. Ky u kon prift. Allah po thot i kanë adhuruar priftat, popat. Adiu ka thon unë vetë jam kon prift, s'm ka adhuru kush, kurkush mua s'm ka adhuru. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka shpjeguar se çka është adhurimi. Dhe mane men këtë hadith. Kjo është shumë me rëndësi. Se si njeri pa ndjenja e shndërron dijetarin dhe hoxhën për adhurus. Dhe nuk e merr vesh. A e shikoni? A i thot kjo qështja është halal Ti i mshel sytë e thu po qashtu është halal ashtë Qysh po thu ti se ti je ma i dishëm se une Kjo qështja është haram Ky thot qashtu është qysh po thu ti kjo qështja haram Se mue ti e di ma s'mirti Une nuk kam kompetenca Fettebeuhum i kam pasuar Tilke ibadetuhum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kjo është adhurimi i tyre. Dhe sa e sa njerëz nuk e kuptojnë këtë që është adhurim? Sa e sa njerëz nuk e kuptojnë se kjo është adhurim? Kur ti dikush thot që kjo është halal dhe ti thuani halal është, qysh thush ti, nuk guxoj me t'kundërshtue. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. E pas ksoj a vlen fjala la ilaha illallah? Nuk vlen më. Se ti nuk e, e nuk e ki mohu ilahin, e ki mor ata për për ilah. Ka thon Suddi, ky Suddi është një prej komentatorëve të Kur'anit, ka thon istansahur rijal janë këshilluar me njerëzit, me hoxhallarët, wa nabadhu kitab Allah wara'a dhuhurihim dhe e kanë hedh librin e Allahut xhalla wa ala pas shpinës së tyre. A e shikoni ku munet njeriu me me tejkalue dhe me i kalu kufijt? Me kalu kufit, edhe pse nijeti është i mirë, apo? Se ai hoxha dhe ai dijetari ka pozit normal, mirëpo nuk duhet me kalu vijën e kuqe. Nuk duhet me kalu vijën e kuqe. Ngase Allahu xhalla wa ala, e ka kushtzue marrjen e përgjigjes prej dijetarit, bi zuburi uel bejinet, vetëm nëse kanë argumente dhe fakte. Përndryshe, jo. Përndryshe, jo. Pse jo? Se rreziku është me kalu ai në zotin tanë, me morr zot ti ata. Dhe kjo është shumë, shumë një pej i hollë që njerëzit nuk e kuptojnë. Ata e shpjegojnë vetëm atë kaptinën respektimi i hoxhës tamam. Tamam a kjo, se pejgamberi sa ka e ka përmend këta. Lejse minna men lem jahterim kebirana. Pejgamberi sa ka thënë, nuk është prej neve ai që s'e respekton ma t'madhin prej neve. Në disa rivajete kush nuk i respekton hoxhallarët e tonë ka thënë nuk është prej neve. Mirë, tamam. Mirëpo rreziku është se ti nëse e kalon vijën e kuqe e merr për Zot. E nëse e merr për Zot, hin në xhehenem. Edhe nuk është nuk është kusht me e ditë se e ke marr për Zot. Shikoni Adi ibn Hatim nuk e ka ditë se kjo është adhurim. Nuk e ka ditë. Ka thonë nuk është e vërtetë kjo. S'ka thonë nuk është e vërtetë, po nuk është ajo që na kanë adhurue. Pe sa më ka sqaruar. A njerëzit nuk janë urdhru për asgjë tjetër pos me adhuru një Zot. Ilahen wahide La ilahe illa hu Nuk ka të adhuruar me meritë pos, pos tina Këto sende duhet me kuptu mirë Ngase nuk është na sa dush mëna mi ba që vetes kush thot la ilahe illallah futet n'xhennet pa e kuptu la ilahe illallah qysh e kanë kuptu sahabët çka don Allahu me thonë me la ilahe illallah jo çka dojna na me kuptu me fjalën la ilahe illallah kjo është një mesele shumë e madhe çka don Allahu me na thonë me ajetet jo çka dojna na me kuptu prej ajeteve çka don pejgamberi sallallahu aleyhi sallam me na thonë nëpërmjet haditheve jo çka na dojna me kuptue nëpërmjet haditheve kjo është një mesele shumë e madhe Pastaj ka përmend fjalën e Allahu xhalla wala, "Wa min an-nasi man yattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Allahu xhalla wala ka thënë dhe prej njerëzve ka të cilët marrin për zota dhe i duan siç duhet Allahu xhalla wala. A mundet njeri? Ka mundsi. E merr dikan, e don siç duhet Allahu xhalla wala. Ke hubbillah. Shikoni Allahu xhalla wala, s'ka mohu se s'kanë dashuri për Allahu. Ata e dojnë Allahun, mirëpo e dojnë edhe tjetërkan si Allahu. Kjo është çka shirk. Allahu na i din edhe mbrendësitë, edhe edhe damarët qysh na funksionojnë, edhe koka qysh funksionon, edhe sistemi nervor qysh lëviz te na, edhe gjithçka çka mendojna, aqrabu ilejhi min Allahu ka thënë ma ngat se damari i qafës, ku ka ma ngat mo? Ku ka ma ngat? Allah e di çka mendojna. Allahu thotë i dojnë ata ortak, evliat, e të tjerë, siç e dojnë Allahun. Pra ata e dojnë edhe Allahun mirëpo edhe të tjerët, barabar. Kjo çka quhet në sheriat? Shirk. Shirk. Me e dasht Allahun edhe dikan tjetër. Allahun edhe dikan tjetër. Pastaj e ka prue një hadith, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ma në men këtë hadith e ka nxjerrë Imam Muslimi dhe është një hadith i cili e bën tefsir dhe e sqaron se çka domethonë fjala la ilaha illa allah fjala la ilaha illa allah ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men qala la ilaha illa allah kush thotë la ilaha pra kush thotë nuk ka të adhuruar ilah me gjitha kuptimet që do t'i përmendim dhe se kuptimi i ilahit duhet m'u kuptu mirë dhe jo m'i bo qef vetes dhe ajo a neglizhimi ma i madh i njerëzve sot është se nuk e mësojnë çka domethonë la ilahe illallah në cilat fusha depërton fjala la ilahe illallah a depërton vetëm në xhami dhe vetëm namaz apo edhe dikun tjetër apo edhe në sistemin se ti qysh dush me mendue pejgamberi alejhi selam ka thonë kush thotë la ilahe illallah Veç këta çka s'e përmendin shumica, pjesën e dytë t'hadithit, wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dhe ban kufër mbi çdo sen çka adhurohet pos Allahut. Kush thot la ilaha illallah, pjesa e parë. Wa kafara dhe ban kufër, mohon bima yu'bad min duni min dunillah. Dhe ban kufër në çdo sen tjetër çka adhurohet pos Allahut xhallahu ala. Kjo është fjala la ilaha illallah. Hadithi n'Muslim â, çelne Muslimin edhe e gjeni. Çelne Muslimin edhe e gjeni. Haruma maluhu, pejgamberi alayhis salam ka thonë, i bëhet haram atij pasuria. Pra, i shenjtërohet pasuria. Që i shenjtërohet, s'un ia prek kërkush atij pasurinë. Mirëpo po me çiktë kusht. Kafara bima yu'badu min dunillah. Ban kufër në ata çka adhurohet pos Allahut xhallahu ala. Mi nëse s'ban kufër në ata çka adhurohet pos Allahut, ai s'e ka kuptu fjalën la ilaha illallah. e ti mos me pas prej përjashta islam. Andaj ka thon hisabuhu alallah. Nëse ai vjen prej përjasht me çketa, ndërsa mrena nuk e ka, hisabin e ka te Allahu. Mirëpo nëse nuk vjen prej përjasht as me çeta, është kafir. Kafir. Kjo me tekst pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithi është i nxjerrë në Sahihun e Muslimit. Andaj ka thon Hoxha Allahu e mëshiroft shikone se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kushtëzue ruajtjen e gjakut dhe ruajtjen e pasurisë të muslimanit me shprehjen e shahadetit la ilaha illa allah dhe s'ka mjaftu me kaq po ka thon patjetër ajo është me bë kufër mbi çdo sen çka adhurohet pos Allahut xhallahu ala patjetër Patjetër është me thonë, unë e mohoj çdo sen çka adhurohet pos Allahut xhallahu ala. Kjo është fjala, la ilaha illa, illa Allah. Pastaj ka thonë hoxha, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illa Allah. Ka thonë dine se kjo është prej haditheve që ma s'shumti e shpjegojnë çka domethonë fjala la ilaha illa Allah. A ka mundësi njëri mos me majtë n'mend këtë hadith? Kush thot la ilaha illallah dhe ban kufër n'çdo sen çka adhurohet pos Allahut. Kjo hadith i qartë dhe tefsir i fjalës la ilaha illallah. Pastaj ka thënë hoxha Allahu e mëshiroft, fa innahu lam yaj'al at-talaffuz. Shikoni ka thënë Muhammed ibn Abdul Wahhab. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka bë thjesht shprehjen me la ilaha illa allah asiman lid-dami mbrojtës i gjakut wal mali dhe mbrojtës i pasurisë bel wala ma'rifata ma'naha madje as me kuptue kuptimin edhe nëse dikush e kupton thotë e di çka domethonë la ilaha illa allah Çka do me thonë? Me mohu çdo sen pos Allahu xhelle wa ala, me mohu çdo sen çka adhurohet pos Allahu xhelle wa ala, dhe me ja kushtu adhurimin pos Allahu xhelle wa ala, po s'e pranoj. Se Ebu Xhehli ka thonë të kuptoj çka je tu thonë, po s'e pranoj. Nuk e pranoj. Dhe kjo është prej burrërisë që e kanë pasë mushrikt. Që ka thonë, hoxha, dhe as me njoft kuptimin s'mjafton. Dhe as me njoft kuptimin nuk mjafton. Bel walal ikrara bidhalik. Madje edhe me pohu këta s'mjafton. Madje s'ka mjaftu thot me kuptimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbrojtja e gjakut dhe pasurisë dhe nderit të muslimanit derisa t'ia shtojë këtij kuptimit dhe këtij pohimit dhe kësaj fjale la ilaha illa allah kufri mbi çdo sen çka adhurohet pos Allahu xhelle wa ala dhe e kuptoni se sa e rëndësishme është ajo wala kad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut Pse Allahu sa herë me fjalën Adhuroni Allahun ja ka, ja ka bashku Largonju tagutit Largonju tagutit Se s'mjafton te Allahu pa ju largu tagutit S'mjafton me adhuru Allahun xhelle wa ala Derisa ti s'e mohon tagutin S'ka mundësi Nuk ka mundësi Në kuptimin e pengamerit a.s. Në ligjin e pengamerit a.s. Dhe te Allahu xhelle wa ala Kjo nuk është valide Kjo nuk është valide Derisa t'ja shtojë kësajna mohimin e çdo sendit çka adhurohet pos Allahut xhelle wa ala fa in shakka aw taraddada lam yuhram maluhu wa damuhu thot hoxha nëse dyshon apo lëkundet nuk e di tash a demokracia apo feja Allahu xhelle wa ala nuk jam i sigurt bash bash i sigurt A pranohet te Allahu xhelle wa ala? Kurrsesi s'pranohet. A kapitalizmi apo feja Allahu xhelle wa ala? Apo sistemi me çdo lloj sistemi që ekziston? Adhurimi vorreve, adhurimi Allahu xhelle wa ala? Apo adhurimi hoxhallarve apo adhurimi Allahu xhelle wa ala? Allahu xhelle wa ala ka thon për musliman semi'na wa ata'na, thuni kështu, dëgjuam dhe respektuam për kanë. Allahun dhe pejgamberin apo tjetër kan? Allahun dhe pejgamberin. Sami'na dhe ata'na. Vetëm për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj ka thënë hoxha fa ya laha min mas'alatin ma ajallaha. Ka thënë oh sa mesele e madhe është, po njerëzit s'e kuptojnë. Sa mesele e madhe është kjo Kush thot la ilaha illa Allah Dhe e kupton si duhet Dhe e kupton si duhet Wa ja lehu min bejan Ma audahuhu Ka thonë sa i qartë është pengameri sallallahu aleyhi sallam Në shprehje Pengameri a.s. nuk ka ardhë me mashtrime dhe lajka dhe dinakria në shprehje Ai i cili s'e pranon se fjala la ilaha illallah do me thonë mohim i tagutit, mohim i çdo sendi çka adhurohet pos Allahu xhallahu ala, ai i cili kundërshton dhe polemizon rreth kësaj mesele, ka thonë hoxha, mjafton ky hadith demant për këtë njeri. Mjafton ky hadith demant për këtë njeri lusim Allahun xhallahu ala që të na japë kuptim të fjalës la ilaha illa allah dhe zbatim të kësaj fjale ashtu siç don Allahu xhalla wala dhe ashtu siç ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tina ndoshta do t'ia shtojna edhe diçka prej sqarimeve të fjalës la ilaha illa allah dhe shtimit të argumentimit ngase argumentimi është shumë i qartë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nga fjalët e Allahu xhalla wala u abudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allahu xhalla wala ka thon çdo pejgamberit i kemi thon thuaj popullit tand u abudullaha ma lakum min ilahin ghayru adhuroni veç Allahu ju skeni të adhuruar pos pos tina edhe kjo është prej sendeve ma madhështore të fejes dhe njeriut mos t'i humbe ambicia për me mësu këta dhe për me dhon zell ma të madh për me mësu këtë mesele. Dini se pejgambert kanë ardh prej se i ka çu Allahu dhe derisa kanë vdek dhe veç me këtë mesele janë morë. Dhe veç me këtë mesele janë morë. Dhe ka pas pejgambert që s'e ka pranu kurkush thirrjen. Mirëpo s'e ka lanë thirrjen u abudullah ma lakum min ilahin ghayru adhuroni veç Allahun se s'keni të adhuruar pos Allahu xhallahu ala sidomos dhe veçanërisht nëse njeriu e kupton fjalën ilah kuptimet të cilat i përmendëm. Veçanërisht se njeriu qetësohet dhe drejtohet tek Allahu xhallahu ala. Dhe është ai i cili ja qetëson zemrën dhe lumturia është e lidh me Ilahin. Andaj ka thanë Ibn Qayimi, në zemrën e robit ka fukarallëk aq të madh, çka s'ka mundësi me ja plotësu këtë fukarallëk pos adhurimi Allahu xhallahu ala në mënyrë të sinqertë dhe kristale. Andaj këto kuptime të mdhoja na bojnë neve dhe na i shtojnë ambiciet me mësue sa ma shumë fjalën la ilaha illallah dhe sa ma shumë me lut Allahun xhallahu ala që të na çelë prej kuptimeve të fejes të tina lusim Allahun xhallahu ala që të na japë prej fikhut të dinit lusim Allahun te bareke ve teala që të na i shtojë ambiciet dhe t'i shtojë ambiciet e muslimanëve që ta mësojnë fejen sa ma shumë dhe ta praktikojnë wa sallallahumme ala nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn